D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í. Thema vun haut, eis Bezéiung mat eisem Glawen. Um Mikro de Jean-Marie Nau. An engem kuerze Bréif vergläicht 'Abdu'l-Bahá d'Bezéiung, déi mer mat eisem Glawen hunn, Hie seet, et ginn zwou Zorten, déi ee sou vergläiche kann. Déi éischt ass déi vun enger Blumm mam Gaart, déi aner ass déi vum Sonnestral mat der Sonn. Abdu'l-Bahá hofft, dass eis Bezéiung mat eisem Glawen esou ass wéi déi vum Sonnestral mat der Sonn. Firwat wuel? Gott sei Dank hëllefen eis oft Beispiller aus der Natur, fir geeschteg Prinzipier kënnen ze verstoen. Hei e puer Gedanken dozou, Wann een d'Bezéiung mat eisem Glawen analyséiert a vergläicht, kann ee soen, Als Blumm hunn ech de Gaart gär. Ech wuessen am Gaart, ech si stolz op mäi Gaart, ech hunn den Numm vu mengem Gaart, an deem Fall, ech sinn e Bahá'í, e Chrëscht, e Mohammedaner, e Buddhist an esou weider. Alles dat ass gutt. Wéi ass et da mam Sonnestral? Hie seet genau dat selwecht, Ech komme vun der Sonn, ech si stolz op d'Sonn, ech si vun der Sonn ofhängeg a sou weider. Awer wat passéiert, wann een e Sonnestral zesumme mat engem anere Sonnestral bréngt? Aus deenen zwee Strale gëtt ee Sonnestral. Wann een awer zwou Blumme beienee bréngt, sinn dat ëmmer nach zwou Blummen. Fir eist Zesummeliewen op der Aarbecht, an der Famill, an eiser Berodung mat deenen aneren heescht dat, datt eisen Ego bestoe bleift, also am Beispill vun der Blumm am Gaart, si seet jo vläicht, Ech mengen, ech si méi schéin wéi déi aner Blummen an ech richen och besser. Eisen Ego bleift ëmmer bei eis. Wa mer stierwen, wa mer eis trennen, soe mer Äddi, awer bis et esouwäit ass, bleift d'Déier an eis. Kucke mer eis elo de Sonnestral un. De Sonnestral seet, Ech hu keen Numm, t ass egal. Ech hu keng Faarf, t ass egal. Ech komme vun der Sonn. Mäin Job ass et, der Sonn trei ze sinn an d'Luucht vun der Sonn ze droen an ze vermëttelen. Dat ass meng Aarbecht a meng Aufgab. An ech maachen et. De Sonnestral ass esou reng, dass wann s de e Stull hëls an du gees eraus wou d'Sonn ass, sees de, ech sëtzen an der Sonn. Natierlech sëtz de net an der Sonn, d'Sonn ass do uewen. Mee well de Sonnestral esou trei ass, esou reng, huet en all d'Qualitéite vun der Sonn, sou dass mer soen, ech sëtzen an der Sonn. An da gëtt et nach eng Differenz tëschent der Blumm an dem Gaart an dem Sonnestral an der Sonn. D'Blumm, déi kritt nämlech andauernd. Si seet, Buedem, gëff mer gudde Buedem, gëff mer gutt Waasser, Luucht a Sonn. Ech wëll méi Luucht. D'Blumm déi kritt déi ganzen Zäit. A wéi ass et da mam Sonnestral? Ma hie wëllt näischt. De Sonnestral gëtt an hëlleft der Blumm souguer wuessen. Eng grouss Differenz also tëschent deenen zwee. D'Fro, déi ee sech och stelle kann, ass déi hei, Wéi ass da meng Bezéiung zu mengem Glawen? wéi d'Blumm par rapport zu hirem Gaart oder wéi de Sonnestral par rapport zu der Sonn. Offréiert gouf iech dës Rubrik wéi ëmmer vun de Lëtzebuerger Bahá'í um Internet ënnert www.lsm.org. bhai.lu.